Ние ќе продолжиме со нашето проучување на Евангелието според Јован, петата глава, каде што брат Борче застана кај 14 стих. Човекот кој што бил исцелен од ова многу долгогодишна парализа, предизвикал големо вчудовидување во Ерусалим, бидеќи луѓето го познавале него, знаеле дека е парализиран, знаеле дека не може да се помрне ниту до работ на базенот, на бањата, значи. Јас се чудам како тие луѓе, дали воопшто вршеле нужда, дали... Не знам, ако нешто јаделе за да живеат, како болни и парализирани толку децени, не знам. Но веројатно, веројатно било грозна ситуација. Јас се секам колку беше тешко на покојна сестра Даница Антова колко беше тешко да изврши нужда, каков ритуал. Четири жени имаше околу неја за да ја внесат в купатилот. Ние тогаш се погоди бевме со еден од гостите, не секам кој беше, мислам бракета Стендиш дека беа. Во истиот стан таму во кисела вода. Тоа вистина беше тешко и потоа самата ни кажуваше колку колку е тоа тешко и колку е непријатно, затоа што мора да бидат други лица присутни тука. Макар сестри неизини по вера или близки роднини, се едно. Можеме да се представиме како случајот на овие болни, конкретно на овој човек, навистина бил грозен. И тоа толку долго време, скоро 40 години. Очигледно дека евреите го прашувале човекот Како се случи сега оваа голема промена? Како е можно тоа што ти сега одиш, се движиш? Меѓутоа, тоа не го прашувале од любопитност. Зошто го прашувале? Тие забележале дека човекот со себе ја носи својата Постела. Постела звучи многу меко. <laughs> Или може би, но звучи многу лесно. <laughs> Како и да е во нашиот превод вели постелката своја. Овој човек ја прекршил или ја нарушил саботната заповед, затоа што ја носил својата постелка. еврејските рабени, закониците или книжевниците, според пророштвот, односно според зборовите што Господ ги кажал во пророкот Еремија, во саботен ден да не се носат никакви бремиња, Одредиле, прецизно одредиле до детали, и тие, тие прецизно одредени детали ги има во Талмудот, например. Например, и Марамче било забрането да се носи во сабота, но ако марамчето ви е приврзано за облеката, тогаш се толкувало дека представува дел од самата облека и тогаш не представува прекршок. Сега забележите дачи, како ако започнете, ако сакате законски да ги претолкувате Божите заповеди, значи правнички да ги претолкувате, сега што значи бремиња? Или Господ вели во четврта заповед, никаква работа не работите во тој ден. И сега, ако вие пристапите правнички, законски, вие мора да ги изджвакате сите овие детали, мора прецизно да одредите што е, како е, што не е, и секоја држава така функционира. Мора секој судија, секој полицаец, на автопат, мора да се знаат до детали кои работи постапки се прекршок, а кои не се. Затоа човечките закони се и толку комплицирани. Меѓутоа, Божиот закон е многу убав, ако него му пристапите не правнички, туку му пристапите благодатно. Со други зборови, која е смислата зашто Господ дал ваква или онаква заповед. И тоа е сосем различен начин на живот од оној правничкиот или легалистичкиот. Евреите го прашувале овој човек, кој е тој што те излекува? Тој, како што читавме предходно, не знаеше. Читавме дека бил и укорен. Кај се излечил, односно бил исцелен, го укориле сабота и не треба да ја носи својата постелка. И го праша, кој е човекот што ти рече земја постелката своја оди, бидеќи тој им рекол, човекот што ме исцели, ми рече земја својата постелка и оди. Се поставува прашање зашто Исус го кажал ова. Зошто му рекол на човекот? Забележувате, ако убаво и објективно ја читате оваа глава, ќе забележите дека Исус како да сака да ги провоцира евреите и тоа во врска со саботата. Ќе е подоцна, Исус многу провокативно ќе им одговори, мојот отец постојано работи. Исус не се труди да се оправда пред еврејските обвиненија, току изгледа како напротив, како да сака уште повеќе да ги провоцира. Како да им вели, па да, па јас работам, во па и мојот отец работи. Зошто има ваков? Зошто покажува ваков однос кон саботата? Што сакал да постигне со тоа? Ајде почитаме од 40 стих па надолу. Подоца Исус го сретна во храмот, значи човекот прво не знал да каже кој е тој што го исцелил или кој е тој што му рекол, но кога евреите го прашувале кој е тој, што мисле, дали тие веќе имале некој кој што е осомничен? Ми се допаѓа една изјава Ми се допаѓа една изјава беше од пасторот Иван Грозданов на Баптичка црква на Фейсбук пред 2-3 години, не секам кога беше. Тој вели, ако светот и Вселената што ги гледаме ги создала интелигентна сила, нели е Господ првиот осомничен за таа работа? Затоа што денес, знаете, денес, не знам колку спратите, денес постојат многу научите кои што биле атеисти, кои што доаѓаат до заклучот дека мора да постои некоја интелигентна сила. Еден од нив е еден познат долгогодишен атеист по име Ричард Давкинс. Ја за него го споменува Јован Илиев во неговата книга Атеизам или христијанство. Ја за него одамна и читав и слушав и дек, тој е голем атеист, голем еволуционист, Меѓутоа, во последно време се шири вест дека таквиот човек дошол до заклучок дека мора да постои некоја интелигентна сила која што сето ова го создава. Човекот значи доживува една промена, една конверзија, станува теист. Меѓутоа, мнозина не сакаат отворено да речат дека Господ е тој, туку само велат постои некоја интелигентна сила или на запад велат постои intelligent design И сега, затоа е таа реакција. Ако навистина постои таква сила, ако навистина постои таква интелигенција, тогаш нели библискиот Бог е првиот што е осомничен. <laughs> Може би единствениот. Ако некој човек бил скоро 4 децени парализиран и тврди, веројатно радосно, дека некој го исцелил, тоа што мислите, дали за евреите било тешко да пронедат или да се предпостават кој е осомничен. Кој единствено можел да исцели човек од повеќе децениска парализа? Постал само еден евреин кој што тоа можел да го направи. Елена Вајд вели во Копнежот на вековите, ми се допаѓа многу како Копнежот на вековите во таа книга се објаснуваат многу детали од Христовиот живот. Мел Гибсон требаше да ја прочита Копрежот на вековите пред да го прави филмот за Исус. Бејќи има <laughs> направено една страшно голема утка во филмот, која што само ако ја знаете Копрежот на вековите ќе <laughs> видите дека е утка. Но нема да ве задржувам <laughs> со тоа. Во овој случај, Елена Вајд вели, евреите кога го прашувале човекот, кој е тој што те исцели? Тие знаеле дека е тоа Исус, Друг осомничен не може да постои за вакво дело. Но барале доказ човекот да им потврди дека е тоа Исус, за да што? За да Исус биде уапсен, фатен и одведен на судење пред Синедрионот. Дали тоа и се случило? Да, токму тоа и се случило после овој настан, Исус како да сака да биде изведен пред Синедрионот. Две години пред неговата смрт, пред значи последната криза, тој како да сега предизвикува навидум прерано некоја криза. Но во Божиот план се е прецизно и ништо не е ризично. Зошто Исус сакал да ги предизвика евреите? И тоа по ова прашање. А човекот отиде им каже на јудеците дека Исус е оној што го излекува. И затоа јудеците го гонеа Исус и сакаа да го убијат. Зошто? Зашто тоа го вршеше во сабота. Дали го познавате еврејскиот правилник за тоа кои конкретни активности се забранети да се прават во сабота. Реков, ги има во Талбудот и можете да ги прочитате на интернет. Постојат 39 забранети активности што, што се забранети да се прават во сабота не само во седмична сабота, току и во за време на годишен празник кој што е неработен ден. Своевремено ги читав сите 39. Постои само една која што Исус ја прекршувал, и тоа упорно ја прекршувал. Значи, да не беше таа една, за сите други 38 забрани, Исус е окей со нив. <laughs> Не постои една која што и упорно ја прекршува. Која е таа? Исцелувањето во саботен ден. Тоа е една од 39 забранети активности кој што како закон бил значи тоа било со консензус од страна на книжевниците, на закониците, така и биле наречени еврејските правници, законици и било официјално потврдено и овластено од страна на Синедрион. Значи, тоа било закон, државен закон на евреите. Затоа на на евреи им било многу тешко да го прифатат Исуса за Месија или за човек кој што е од Бога испратен и кој што врши Божии дела. Зошто? Бидеќи кај нив работала логиката, овој човек ја прекршува саботите. Замисли како би се понашале вие да бевте во тоа време, на тоа место. Дали би ви било лесно или тешко да го прифатите Христа за Месија, знаеки дека ваквиот човек ја прекршува саботата? А како, како би, дойд, би дошла до тој заклучок? Па вие би живееле во едно обштество, каде што официјалната државна и црковна власт одредила што не смее да се прави во сабота, а што смее. И кога гледате дека овој од Назарет, упорно го крши тој закон, каков заклучок би донеле за него? Се разбира, тоа е прашање за размислување. Значи, јудеците го гонија Исус и сакаја да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. А Исус што им одговараше? Е, сега ќе се занимаваме малку со Христовиот одговор за денеска. А Исус им одговараше, Мојот Отец до сега работи, или поточно, постојано работи. И јас работам. Прво Исус му вели на човекот, земја постелката и одиси. Замислете си една ситуација. Исус споменува покребањата Витезда. Знаете кај е сабота. Го видел овој човек. Во Копришто на вековите е опишен тој настан. Читајте ако не ми верувате. Читете. Копришто на вековите. Главата за бањата во Витезда му дошла мисла, значи, посакал да го исцели човекот, но знаел дека е сабота и дека ќе се предизвика проблеми. Значи, ќе биде обвинет од страна на тогашните еврејски власти. И сепак намерно решил тоа да го направи, баш затоа што е сабота. Испека дека Исус сакал да ги предизвика евреите му вели на човекот после исцелувањето земја апостолката своја и оди. Што мисле, дали Исус можел да сочека? Ако сакал да го избегне конфликтот со евреите, дали можел да сочека? Па да, тој сигурно немаше во недела са бајле со авион да отиде во Кина, например. Значи, ако, ако тие денови, ако за време на тој еврејски празник, веројатно Пасха, се наоѓал во Јерусалим, како добар, е, како секој добар евреин, кој што според законот требало секоја година да оди во Јерусалим на еден, барем на еден од трите големи еврејски празници, на пролет или педесетница на лето или есенските празници. Барем на еден од нив. Исус сигурно ќе бил во Јерусалим и наредниот ден. Исус сигурно ќе бил во Ерусалим и после заидување на сонцето. Истиот тој ден. Дали Исус можел да сочека, кога овој човек чекал 38 години да биде исцелен, дали Исус можел да сочека да помине саботата и да го исцели? Колко тоа било лесно. Ако човекот чекал 38 години, што било итно да се случи тоа во сабота? Исус сакал намерно да го исцели во сабота. После исцелувањето Исус намерно му вели земја посталката своја и оди. Исус сака да биде виден овој човек како ја носи својата посталка во самота. Што сакал да покаже со тоа? Постои еден многу погрешен одговор на ова прашање. Таквиот одговор го дава, на пример, еден православен теолог, познат вам, веројатно, по име Лазар Милин од минатиот век. Исус сакал со ова да покаже дека саботата е укината, сега парафразирам, зема некој за збор, и дека во новиот закон што Христос ќе го воспостави, повеќе саботата ќе биде еден обичен ден, во кој што ќе може и бреме да се носи и да се работи било каква друга работа. Типичен протестантски одговор, патем речено, воопшто не е во духот на православието еден ваков одговор. Личи на, па дури католиците велат дека дури во четвртиот век, тие самите, значи црквата го променила, што значи не личи ни на католички одговор, личи на протестантски одговор. Многу погрешен одговор. Дали Исус се тоа го правил за да покаже дека саботата и законот за саботата треба да се прекршува. Дека е безвреден, дека може секој слободно да го прекршува. Од сега, барам од сега натаму, слободно го прекршува. Ако така мислел, тогаш Исус би бил грешник. Значи, Ако Исус го прекршил законот, тоа значи дека Исус би бил грешник, така? Ако Исус бил грешник, значи не го исполнил совршено законот на својот отец, кој, кој ја дал саботната заповед? Господ ја дал на сина, нели? Како и сите други. Ако Исус, кој ше дошел да го прослави законот, да го исполни законот, самиот рекол на гората на блаженството, го прекршил законот, значи тој би бил грешник. Ако е тој грешник, дали може да биде ваш спасител? Не може. Дали можел да биде совршена, безгрешна жртва на Голготскиот крст? Не. Значи, Христос никогаш не го прекршил законот. Тогаш зашто го правил се тоа? Е, тука доаѓаме до клучниот момент. Осумнаесетиот стих е клучниот момент. Значи, откако Исус им вели, мојот отец досега или постојано работи, според изворниот текст, и јас работам. Затоа јудеците уште повеќе сакаат да го убијат, бидеќи не само што ја нарушуваше саботата, туку што правеше? Туку и Бога го нарекуваше свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. уште поголем пркос. Ако прашате било кој просечен адвентист, дали Исус ја нарушувал саботата? Дали го прекашил саботниот закон? Каков одговор ќе добиете? Самите вие, ако сте прашани, каков одговор би дале? Така не, не го прекашил. Го прекашил или не го прекашил? Саботниот закон. Саботната заповед. Ја нарушил или не ја нарушил? Јас велам дека ја нарушил. Па, тој не се ни труди да, да, да каже, да образложи дека, дека не ја нарушил. Туку напротив, вели, и мојот отец постојано работи, еве, и јас работам. Господ рекол да не се работи во сабота. Тој упорно тврди, јас работам. Мегутоа, што сака Исус да, да каже со сето ова? Е сега, од овој момент, значи кажавме каков погрешен одговор даваат протестантите. Од овој момент сакам да ве запознам со еврејскиот начин на размислување. Исус не живел во некој адвентистичко обштество, туку живел во еврејско обштество во првиот век. Каде што владел еврејскиот менталитет, начинот на размислување и толкување. Ова ќе стане јасно, например, во седмата глава, каде што Исус ја споредува саботата со обрезанието. Меѓутоа сега нема да го споменеме тој случај, ќе го споменеме кога ќе дојде на ред, седмата глава. Но дали се секјавате на оној случај од синоптичките евангелија? Например, Матеј 12. Исус и вели, кога бил обвинет, дека сега не тој лично, но кога неговите ученици береле класје во сабота, дали се секјавате како Исус одговара на тоа обвинение? тој вели, прво, прво кажува пример како Давид го прекршил законот. Значи, тој кажува пример каде што законот се крши. Нема сомнеш дека се крши законот. Законот се крши. Давид не смеел да јаде од тие лебови што биле изложени на трпезата, на масата, на лебово предложение, како што вели нашиот превод во првото одделение од светињата. Кој единствено смел да ги јаде тие лебови според законот? Само свештениците. Но првосвещеникот Авиатар од тие лебови им дал на Давид и на неговата банда. Билики секоја вооружена или паравоена формација, официјалната власт бил Саул. Неговите вооружени војници биле званичната војска или званичната полиција. Сето друго е пара војска. Им дал од тие лебови на Давид. Што сакал да каже Исус со тоа, дека законот може да се крши? Но сега, внимавајте што вели понатаму. А како тоа свештениците Не само тоа, туку ја нарушуваат саботата, а пак не се виновни. Е сега, ова е еврејскиот начин на размислување. Ако, ако сте запознаени малку со Талмудот, ќе го сватите еврејскиот начин на размислување, они правнички, законски начин на размислување. Евреите размислувале вак. Саботниот закон, или законот за саботата, вели, не врши никаква работа во тој ден. Но од друга страна постои друга заповед која што истиот Господ ја дава, а која што вели, во осмиот ден, откако ќе се роди некое машко дете во Израел, треба да биде обрежано. Што значи, ако се родило во сабота, следната сабота, треба да се изврши хирушка операција врз тоа дете. И законот вели дека треба да се изврши тој ден Не ден пред тоа, не ден после тоа, туку во осмиот ден од раѓањето. Што направиле евреите? Имаме ситуација каде што една заповед противречи на друга заповед. И сега доаѓа што? Неминевно треба да се одговори на прашањето која заповед е поважна? Не знам дали ние би го одложиле обрежувањето за наредниот ден во таков случај, но евреите рекле дека заповедта за обрезанието, како што се изразува Талмудот, е потешка, значи по, важна од заповедта за саботата, и затоа, кога се обрежува машко дете во саботен ден, Саботата се нарушува. Саботата заповед се прекршува, но не постои вина затоа што саботата се прекршува за да се исполни некоја поважна заповед од законот. Така размислуваат евреите. И така го толкувале сето тоа евреите. И Исус тој им го споменува во седмата глава. Па вие обрезувате човек во саботен ден, за да не се наруши законот Мојсеев. Ако се нарушила саботата заради обрезањето, или затоа што свештениците работат во храмот, работат црковни работи, тогаш не постои нарушување на законот, не постои вина. Со други зборови, на наш јазик постои оправдано и постои неоправдано прекршување на саботата. Тоа е нешто што евреите го знаеле и што било многу нормално за нив. Како што било нормално да се направи хирушка операција во саботен ден. Истите евреи, дори и најконзервативните евреи, оние кои што за марамче би ве осудиле дека ја прекршувате саботата, за нив било нормално да се изврши хирушка операција во саботен ден а не да се одложува за наредниот ден. Зошто? Затоа што тоа е оправдано прекршување на саботата. Значи, евреите законски велеле дека саботата се прекршува, но тоа е оправдано и затоа не постои вина. Затоа законот Моисеев не е нарушен во целина. Тоа е еврејскиот начин на размислување. Исус ги наведува примерите од Стариот Завет, каде што саботата се нарушува или некој друг закон, но оправдано, од оправдани причини. За да на евреите им ја каже, им ја даде лекцијата, дека делото што тој го врши, спасението на човечки души, што требало да направи исцелениот, а зато што е сабота, ќе се остан по тука, Или ќе седам ја тука со неја додека зајде сонцето, па после ќе се. <laughs> Колку, колку безсмислено. Значи, не е саботата поважна од самиот човек. Саботата е, е направена, вели Исус, создадена заради човек. Значи, ако вие сте биле парализиран и сте лежеле на постела и во саботен ден сте биле исцелени, и ако треба сега да се одите дома, например, Не знам дали човеков имал некое место што можел да го нарече дома после толку години. Тој сигурно ќе си ја понесе постелката со себе, нема да ја остави таму затоа што е сабота. Ако на Божите заповеди им пристапиме благодатно, која е смислата зашто Господ го дал саботниот ден? Па прашате било кој атеист, дали сакате во сабота да имате слободен ден или да, да одите на работа? деветера газата на работа во сабота. Прашите било кој ученик од средно или основно училиште, дали сакате во сабота да отидете на училиште? Или сакате да биете слободни тој ден? Каков одговор ќе добиете? Дали ја сакате саботата како ден во кој што се радувате, Дали саботата за вас представува благослов? Дали ја очекувате како благослов? Дали го доживувате тоа како благослов? Од одговорот на ова прашање зависи дали сте под законот или сте под милоста. Бејќи од некои луѓе имав слушано порано, дека тие, како млади, одвај чекале да заврши сабота за да отидат во кино. <laughs> Ако толку им се гледало филм, зашто не го гледале во сабота? Зато што не смее да се гледа во сабота. Мегутоа, ако за нив саботата била терет, тие одвај чекале да им заврши за да отидат во кино. Таквите луѓе се наоѓале под законот. Сакаат, ама не смеат. За некои други пак, одвај сакаат да им дојде сабота, одвај чекаат сабота да им дојде. Уште во вторник размислуваат за среќата и благословот во престојната сабота. И јас така ја доживав саботата во последна година од средното училиште, кога прв пат доаѓа во црква чекав да ми дојде саботата. Не за да заради школ, тоа, не од ученичките <laughs> мотиви кои што се присутни кај сите ученици. Туку затоа што на вистина саботата беше благослав. Почнувајќи уште од петок. Самото богослужение, па после тоа муабет со проповедник, проучување, теми. Што да ви кажам? Шведска маса, та да ми поставевте, немаше да биде поинтересно. Па после тоа наредниот ден, па целото богослужение, па што благослов па беше тоа. Па после кај дане на ручек. <laughs> кај дане, вујки. Макарони и банани. Да. Пајација Сивовски знаеше да каже, дали може сега да се помолиме за јадењето? За да не се молиме пред јадењето, ако пред јадење се молам, ќе се молам онака формално, затоа што сакам што поскоро да почнам да јадам, а тоа е, тој го, го чувствуваше тоа како, како, како лицемерна молитва, формална кратка молитва, затоа тој сакаше долго да се моли. Едно саат време пред ручек, може би пола саат, е, за да му биде молитвата искрена. искрено да му заблагодари на Господа. Од так, пред јадење ќе гледа да скрати да побрзо да се јаде. Дали саботата е благослов или е ден во кој што мора да издржиме некако до да зеби сонце? Од тоа прашање зависи дали сме под законот или под милост. Дали ги уживаме благодетите на новиот завет или се наоѓаме во робството на стариот, како што би рекол апостол Павле. Но нека продолжиме со оваа тема и следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.